Plusios cae tre noi doi. Plusios duo sugateras echon, tes heteras APO THANUSES, tas trenusas emisto osato. Tes de heteras paidos leguses pros ten metera. Athliae he meis, eige autai, honesti PATHOS THRENEIN uc ismen. Haide meden prosecusai, hutos fodra coptontai kai claiusin e keine eipen alla me thaumas de technon e hutos oiktros hautai threnusin epigar pigar argurio tuto poiusin hutos enioi ton anthropon dia filargurian uc ocnusi cae allotrias sunforas ergo labein.